Még hát, Amar egy. Még, még. Gyere. Meg kell lesz az autódat. em Guerra Ceará. Ah, foda-feira. Desandar.

jó vagyok szükség. Na majd meglátod. Jó? Hát persze, hogy jó. De minden ingyen tényleg. Belesik. Na, nyilvarikkó. Nem tudosod a pénznek. Nem fel csak a pénznek, hogy néz ki, az egyet, az egyet is fáj neki rá. Nem így néz, nem az a, meg volt izáz, ne repedjen szét a bőre, mert itt van repedve, itt van sűrve. Hát az is szét volt, de nem az így, hova nem.

Látsa volt aztán csak? Alacsony. Már hát is adott minden világot biztosan. Hogy mi? van a tolványára mi az igaz? A szorszálazok az ügyek. Mellett. Jó. Köszönöm. Samlar. Vi? Paters samlar. Någon tämä jag vet inte om... Ja, jag tror. Inte om det är helt långt. Jag vet inte. vem baixa a alma. Bem baixa a alma. Acho que eu vou me puxar da Não, eu nem digo assim. Mas é uma mãe. wanda ya so Csak a padot kell tisztelni meg. Hozzá a padat, én hiszem a padokat alul. Ja. te fogod így, és a padat csinálni. Nem, az van. Ja. Well, Jó, akkor így jó. Ismerti valóban. Mind a két maga alig nem Buradan geç. Ee, buradan geçiyor orada. Jó. Hát már össze valaki az azzal tudtak, hogy itt pad nem ott ki. Hát akkor mi lehetne fog meg, hogy hát tudom. Na, és akkor utána Ez a falut indítom. Arra, arra jó. Vicci egészen kidragasni. Miért Négy.

De oda akartam betenni. Mondod a vacsony? Így lesz a fog, és Kell húzni, ugye? Így kell húzni. Úgyhogy nálad közvetlen be kell rakni az osztat. Én nem tudom, de amúgy próbálj Jó lesz az ott nem kell ott a kivé túlzózni. Te mondod. Miért nem lehet itt közlekedni? Ez a padot végeztet, ez addig még nem lehet. A lényeg, Hozzá még ma nem tudjuk haladózni. Jó, akkor. Most várjál. Rövidet elítél, hány ideig. Leves, leves. az a rossz. A rossz a találat kell tenni mert ugye. Jó, csak azt hiszem, hogy... De ez se lett volna elég érő. Nem, a nagyra mi lesz éve? Hát ezt nézd, hogy ez... Végé lesz a valahol. Hol izé? Hol a rossz? körül. Négy a jó, az a különkezik. a van nem ilyen. Igen, van, hogy ülhet. Rendben. Csak hároman vagyunk tőle. Hát az Arnold ebből nem jön. jön. Irányző? Az Arnold, hogy jönni fog. Nem tudom. Kilenc, akkor várja hány vagyunk A feltőkben ugyanígy napokban 800, meg 4 a 12, 18. Ide kéne mi? Mi? De mit számolt? Egy 9 számolt, számoltam, idén szerint 9 itt a két felé bírján, itt a két felé. De hét ember. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, ide lehet az öt Nem ide öt is hát. Az akkor még egy daktal. Az a szívvel? A ha ide, ide ül egy, akkor hátra ezt adoknak minden. Igen, az nem lesz jó. Hát Kettő. A 80 ötének, hát, hát itt van az a kicsi asztal, meg a szék. Kettő szék, látod? Pontos kiférnek. Ide 80 leférnek. Ha nem jön az arroda. Pont. Az is lehet, hogy oda a falra, hogy a ülnek, akkor nem négy, nem öten. Ott Aztán, itt is képet a gépet. Nem, én sem osztanám. Komoly. Fontos, hogy a rendőrök illetően ugye már az az rendőrök alatt. alap. De akkor legalább tegyük oda a másik azt a másik víz. A másik szájra azt a... Hát nem. Hát úgy, hogy Hát úgy, mint a másik fal. Akkor már meg azt a kurva, hogy a tényleg a fogok szállani, hogy valahol egyébként a szépen túl két is. A izé, dire. Beh. Il forma sempre, il amore. Ma il forma? Non è il forma dell'amore. Eh. Grazie a tutti, grazie a tutti. Ogni giorno è la stessa. És akkor mi oda a tényleg a kettővel. A végén egy. Kettő. Három. Négy. Öt. a tízre is sárkát, tizenegyen 11-en átférnek. Hát ah, nem hiányzik, olyan, ah, olyan, mint a klórád, vagy olyan, mint a hát, klórád. Klórád meg a fiatalok átérnek. Igen, meg a rigidóri. Azok átférnek ottan. Itt át, beüteled ide azok elfélnek egymásra, hatan is ottan. Hát, hogy ezzel töltetünk az asztalra. Hát, jobb az ajtót. Hát. Gyere ma. Mi van? Itt meg itt bir egy ember nem? szoktunk ennek figyelni, mert állít szoktak úgy, hogy én kis bírok, én kibírom hozni a kaját. Na, hát, hát akkor... Szóval, meg hát mind elég kivel húzni. Tehát akkor az Erika ül ide, és akkor... Várjál, az Erika ül ide? Igen. Az, úgy szokott ülni, én is szoktam mindig. Akkor egy gyertek. Á! De hova? Hogy ráhúzunk erre ide? Nem csak egy kicsit kiabulják, így legyen hele, hát, tök akkor, hogy az ékázoknak. Akkor megyek, azt hozom ki a több. Jézus hozzam ki a több. Na, hát ez mindig úgy szokott. legyen jó volt. Fogd meg azt hogy a túlsó vizelőt. Ez nem szól, ez a Hozom a másikat. Még egy kicsit. No, van, no. Húzom, de akkor... Hát nem elmentek. Én megemelem, csak emelem. Én a passzot tényleg szólja már. Nem a csak. De hát melyik a szönyeg? Ó, megemelem. Na, még emelem. Jó. Hogy itt még elbírni. Nem bírta én, nem biztos. Mi? Árbítok menni akkor. Akkor az így egy, kettő, három, négy, öt mozgatja a fény. Hogy számolod? Hogy mit hogy számolom? Hát, de ezt tettem négyel is. Ide, így ide négyen. Hát négyen itt számoltam. Kettő, három, négy, négyen. Öt. Öt. A tíz. Oda kettő, a tíz. Oda kellene egy idő. Igen. Vagyis figyelj, meg kell. Péter mihányokban kéne. Tehát az olyan, mit lehet csinálni. Igen, és hogyha azt csináljuk, hogy ez az asztal, mikor már megjöttek a terék, mindenki bejött, akkor kicsit kiértúzzuk, és akkor oda, oda, és oda jut egy ember. Három ember. Városákod, hogy kik jönnek? Érted, mire gondolok? És akkor akkor, amikor mindenki... Jó, akkor kiderül, hogy menjen. Akkor kicsit kiértúzzuk, és akkor oda három ember ér, és akkor három, 4, 5, 6, 7, 8, ugyanannyi. Hogy jött ki? 1, 2, 3, 4, 8, igen? 8. Na, akkor jó. Hát jó. Akkor legyen így. azt a praxis végre aki lenne a fokrendjük, Oké, de azt kiveszélek. Azt szélteni gyárak, amin, hogy kinek a Én azt mondom, hogy át kéne rakni, hogy így jönnek. Lejön így, meg ki kell rakni itt a faszékeket, vagy lehet az oldal a fad lesz hozzá. Itt vannak a idén van. Egy itt a fad lesz. A oldal. Mindjárt behozom a padot. Itt hogy a mesztát, várjál. Add ott a hungó. De a palot hozom be ide, nem az olyan. Illet a palot, már meglátjuk, hogy milyen. Akkor palot. akarná megtalálni. Mondták a itt is. Már szélesen kell. Jó, egy erős világ. És van egy elektronatban, van egy kint egy kint egy fájás. Mert a téged itt meg erre rak. Hozzul vissza a fordokat. Hozom. Itt van a pokerni, egy jó lesz anyának.

Hát ön rakodás vagy mit csinál? Nem, nem szakmába vágó. Hogyha lett valaki, lett valaki. Lett valaki. Az lenne a szakmába vágó, hogy nem ilyeneket csinálok.

Olha o que tinha para o Não. Mas. É igual. Van két szék már ide. Gyertek. Na, Attila, menj állé. Egy kicsit állé. Hát dehogy Isten, ha itt vannak a kocsérték. Meg kellett volna változtatni az internet, nem tudom. Mit kellett volna? Megváltoztatni az internetet. Na, ilyen senki internet. Látom, nagyban nyomjátok. Majd a világig. Hát ez öcsém. Nem. Nem? De. Nem rajtuk. Hát olyan biztos, hogy magasabb, mint az én öcsém. De amúgy, hogy a le? Nem. szorítom meg. Vannak az emberek. Se nem jött a... De jó, hogy jönnek ők is, azok a anyálik erős, jó, meg a valóban kritikus mindannyian gondoltunk. Mi van a klasszikus? Hát meg az a baj, hogy nem sütik túl, akkor, meg nyers marad a, belül a hús, az még már megint nem jó. Nem székezni megyünk. Én nem lett a annyira. Vannak. Hát Hát jó van ezek az itteni székek, ezek úgy szokták Van, van nekik az a nagy hogy bedobják. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Jaj, te kicsi bigítom. Ezzel akarunk elni, akkor miért itt a szitkös üvegeket ide? Hát látod? Meg úgy tartod a tiszta szállod. mindenki be a konyhába. Jelnaptatom. Gyere, gyere, tartja, hogy